Mantis. Mantis epi tes agoras kathes domenos er curologei. Elthontos detinos aifnidion prosauton cae apengeilantos hos tes oikias autu haithura anespasmenai eisi cae panta ta endon ecpeforemena. Ectar acceis enepeedese cae stenaxas ei dromoe to gegonos opsomenos ton de paratu konton tis theasamenos eipen o hutos su ta allotria pragmata proidenai epangelomenos ta sautu u proemanteu tu to to logoi chresaito antis pros ekeinus tus anthropus tus ton heauton bion faulos dioi kuntas kai ton meden prose konton pro ne eistai peiromenus